بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mi smo juče završili sa hijđrom. Završili smo temu o hijđri i poukama iz te lekcije. I danas, inša Allah, govorimo o jednom novom periodu i govorimo o prvoj bitci u islamu, prva velika bitka, bitka na vedru. Dakle, poslije hijđre, Resul sallallahu alaihi ve sellem, uspostavlja polahko islamsku državu u Medini povezuju se konci i redovi međutim to nije bio razlog to iseljenje nije bilo dovoljan razlog da i mušici ostave na miru da i puste da slobodno pozivaju da šire islam, da šire vjeru da šalju daje i tako dalje dakle to je običaj svih nevjernika oni neće ostaviti vjernika nikada na miru bez obzira kako on postupao i šta on radio. Da li se ti borio ili ne borio, ili činio dao ili činio dao, to je sunnatullah. On tebe neće ostaviti na miru. Sve kad bi ti njega ostavio na miru, on tebe neće. Trebamo na početku spomenuti šta je bio uzrok ove bitke. Naime, znamo da je uzrok bitke na Bedru bila mušička karavana koja je na čelu sa Ebu Sufjanom a natovarena velikim bogatstvom, a to je bogatstvo pretežno bila roba muslimana koji su iselili iz Mekke u Medinu, s kojim su oni trgovali i na osnovu koje su zarađivali, koja je krenula za Šam. Resul sallallahu alaihi sellem kada je čuo, on je bio poslao izvidnicu prije nego što su otišli u Šam da ih presretno, međutim oni su već bili otišli, pa je poslanik sallallahu alaihi sellem čekao kad će se vratiti ta karavana, kad se budu vraćali iz Šama, da ih dočekaju, da ih presretnu i dozvolio je da se ta karavana presretne i da se to bogatstvo uzme za uzvrat, da se uzvrati na takav način mušicima na ono što su oni njima uradili u Meki, što su uzeli njihov imetak. Kada se vraćala ta karavana, Resul sallallahu alaihi ve sellem je okupio 300 i nekoliko boraca, muhađira i ensarija dakle ova bitka nije bila vađib, nije bilo obavezno svim muslimanima izići izići iz Medine na Bedr i izišao Resul sallallahu alaihi ve sellem na Bedr nakon toga je Ebu Sufjan saznao saznao preko svojih špijuna da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem izišao s vojskom da presretne njegovu karavanu Ebu Sufjan na, naravno je želio da spasi karavanu i onda je obavijestio mušike i glavare Mekije o postupku Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i onda je Abu Džehl reagovao onako kako svi faraoni reaguju okupio je Kurejšije okupio je poglavare i naredio je da se mobilizira vojska da iziđu i da zadaju konačan udarac konačan udrac islamu i smatrao da je to dobar povod da se konačno završi sa Muhammedom s.a.v. islamom i sa sljedbenicima islama. Abu Sufjan, kada je spasio karavanu, savjetovao je mušicima da ne izlaze. Savjetovao je da ostanu u Mekke ili da se vrate nazad, međutim, Abu Džahl to nije usvojio i on je izišao s vojsku. Nas zanima sad, na početku, jedna stvar prije bitke. Dakle, poslanik s.a.v. i ashabi nisu znali da će biti bitka, nego su željeli da onaj presretnu karavanu. Poslanik s.a.v. je vidio kakva je situacija u redovima, da je njih malo, saznao da mušika izišlo 1300, 300 ih je napustilo, jedno pleme je se vratilo, ali je ostalo otprilike 1000 vojnika, dobro naoružani, sa velikom opremom, o kojoj ćemo kasnije govoriti tako dalje. Ovdje nas sad interesuje zasjedanje šure, Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je vidio stanje, okupio je ashabe i interesovalo ga je njihovo mišljenje, šta oni kažu, da li će da se sukobe sa mušcima ili da se da se ne sukobe. Naravno, Abu Bakr as siddik je izišao kad je poslanik sallallahu alejhi završio svoj govor, iznio svoje prijedloge, onda je Abu Bakr radijallahu ta'ala izišao i kazao da podržava sve ono što je kazao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a zatim Omer, a onda posle toga izišao je Mikdad ibn Amr i rekao o Allahu poslaniće idi putem kojim ti Allah Đelešanuhu pokazao mi smo s tobom i tako mi Allaha ma šta se dogodilo nećemo ti reći kao što je rekao kao što su rekli židovi Musa i Selamu ide ti tvoj Bog pa se borite nego ti kažemo idi ti sa svojim gospodarom pa se borite a mi ćemo se uz vas boriti i tako mi stvoritelja koji te je učinio poslanikom da kreneš s nama bilo gdje, bilo gdje mi bi se s tobom borili i ne bi te, ne bi te ostavili. Poslaniku s.a.v. se svidjelo ovo i zatražio od Allaha džanu da spusti svoju milost da da bereket ovome ashabu. Međutim, to je ovaj ashab je bio od muhađira. Ovaj ashab je od muhađira. A mi znamo da poslanik s.a.v. kada je sklapao ugovor sa ensarijama, na Akabi, da će ga pomoći, da će ga pomagati, šta je bilo u tom ugovoru još? U ugovoru je bilo spomenuto da se neće boriti s poslanikom, sallallahu alaihi wasallam, osim u Medini. Osim u Medini. Pa je poslanika, sallallahu alaihi wasallam, interesovalo mišljenje i Ensarija. Mišljenje Ensarija. Sad ibn Muaz je to primijetio. Pa je rekao, ja Rasulallah, kao da želiš da mi govorim. Kao da želiš čuti naše mišljenje. Kaže, jeste. Pa je rekao Saad, nemamo mi šta govoriti. Mi smo sve rekli, onda kada te priznato smo za Allahovog poslanika i kada potvrdi smo objavu koju ti prenosiš od Allaha Đalešanuhu i kada primi smo Islam, kada smo ti dali prisegu na vjernost. Idi Allahov poslaniče kuda želiš, jer tako mi stvoritelja, kada bi nam se ispriječilo čak i more. Pa ti krenuo preko tog mora i mi bismo krenuli s tobom. Dakle, to su riječi Sa'd ibn Mu'aza koje su oduševile poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer poslanik sallallahu alejhi ve kako će vidjeti kasnije kad budemo nabrajali neke pouke, nije želio da ensarije tjera u borbu. Nije je bilo negdje oko 80 i da su oni napustili onda bi se puno smanjili ti redovi. Dakle, ostalo bi ostalo bi onaj 200 ljudi da se suprostavi 1000 mušrika. Dakle, nakon toga, šta se dešava? Kada je Resul sallallahu alaihi ve sellem izišao na poprište borbe te velike bitke na Bedru, rekao je, ja rab, izišao su Kurejšije sa svojom konjicom i sa svojom pješadijom i sa svojom snagom, želeći da u laž utiraju tvoga poslanika. Allahu moj, ispuni što si obećao i pomozi nam s ketibom meleka u ovoj bici protiv mušrika. Al, Resul sa sve traži pomoć od Allaha dželle Đelešanu. Nakon toga, sanja Allah mu objavljuje u snu, skoro pobjedu, inshallah i kad se probudio, obavještava Ebu Bekra i kaže mu, raduj se Ebu Bekre. Ili hoćeš da te obradujem, Ebu Bekre? Kaže, obraduj me. S čime me možeš ti obradovati nego s dobrim? Kaže, Allah mi je obećao o Ebu Bekre, da će mi poslati hiljadu meleka na čelu s Džibrilom koji će s nama učestvovati koji će s nama zajedno u safu boriti boriti protiv mušrika Allah Đelešanuhu to govori i spominje u suri Fa kad kaže Uzubillahi mine šeitan rađim id testagithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alf min al malaikati murdifin i kad ste od gospodara svoga tražili pomoć pa vam se on odazvao dakle id testagithuna rabbakum kad ste, dakle prije istijabe prije odziva na dovu je dova, traženje, jeste istigafa. Tražio je poslanik sve samo od Allaha i Allah mu je obećao poslati ketibu meleka. Nakon toga, dakle, govorit ćemo o toj velikoj bici i o hrabrim borcima koji su izišli iz Medine na čijem čelu je bio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem a kad je on vođa onda nema potrebe za drugim vođom hoćemo da se zapitamo braćo od jednu stvar da povežemo to malo sa našom stvarnošću, da sebi približimo bedr. Većina nas danas zna koliko ima iz Medine do bedra. Iz Medine do bedra ima otprilike 160 km. Bio je Ramazan, velika vrućina, daleko. Šta su imali ashabi na čelu s poslanikom sa veseljem od prevoznih sredstava? Jesu li imali helikoptere? Jesu li imali tenkove? Jesu li imali migove? ništa od toga nisu imali. Imali su 70 deva i dva konjanika. Po trojica ljudi su jahali na jednoj devi, na smjene. Da vidimo šta je uradio vojskovođa, šta je uradio komadant, poslanik sallallahu alaihi wa Ako su ovi svi jahali po trojica, je li on sebi dao neke privilegije? Je li on kazao, ja kao vojskovođa imam pravo da stalno jašim da bi došao odmoran, kako bi mogu rasporediti vojsku i tako dalje. Nije vallahi. Rasul sallallahu alaihi ve sellem je jahao zajedno na smjene, dakle, sa Alijom i sa Mersedom ibn Abi Mersedom. Mijenjali su se. Kada bi dođi red na jednog od njih, oni bi rekli, ja Rasulallah, nemoj tako. Nemoj silaziti, nego ti jaši. Ti jaši, mi nemamo potrebe, mi ćemo voditi devu. Ne želimo da ti silaziš sa devi. Šta im je odgovorio poslanik sallallahu alaihi ve sellem? Kaže Rasul sallallahu alaihi ve sellem, vallahi, vi niste snažni od mene vi niste izdržljivi od mene i vi niste potrebni od mene Allahove milosti i Allahove nagrade i ja očekujem za ovu neizmjernu Allahovu nagradu dakle to je poslanik sa vaselem to je vojskovođa to je uzor Allah dželle šanu za njega kaže laqad kana lakum fi rasulillahi usvatun hasana a usve je kudve pravi uzor uzor praktični uzor u svemu Allah dželle šanu nije rekao za rasula sallallahu alejhi ve sellem vi u Allahovom poslaniku imate uglednog alima, imate velikog govornika, imate vojskovođu, imate filozofa, imate ovo ili ono. Ne, nego vi u Allahom poslaniku imate najbolji uzor. Onaj koji nešto kaže i prvi, ako je naredba, sam je prvi izvršava. Kako kaže Ali radijallahu ta'ala, u najtežim bitkama mi smo se krili iza poslanika sallallahu alaihi sallam. Kad je bilo najteže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kako ćemo vidjeti kasnije u, u drugim bitkama, on ide prvi, a ashabi to najhrabriji se kriju za njegovih leđa. Allah šano kaže, lima takulune mala tefalum. Zašto govorite ono što ne radite? To kod poslanika nema, jer je on uzor i najbolji primjer za sve mumije do sudnjega dana. I tako je odgojio ashabe, tako je odgojio vojsku koja je izišla tako malobrojna, ali spremna da se sukobi sa širkom, nisu pobjegli. Jer da su pobjegli tada, da su tada pristali na, na takav poraz, tako poniženje, onda bi to mušici žestoko iskoristili. Vidjeli bi, dakle, da čak slabost ideje i sumnju u te njihove vrijednosti i vjerovatno bi krenuli na samu Medinu da, da je pokore i da poubijaju muslimane. Ali su imali pred sobom istinske vjernike za koje Allah Đelešanohu kaže Tarahum rukan suđedan jebtaguna fadlam min Allahi varidvana Vidjet ćeš ih, dakle, kako čine ruku i seđdu tražeći time nagradu od Allaha Đelešanu i njegovo zadovoljstvo. Na njihovim ramenima nema zvijezdica ni činova. Nema od, ništa od onoga što ima u današnjim vojskama, kod današnjih generala, kod današnjih, kod današnjih oficira, koji kad se desi rat i kad se desi bitka, kao što se kod nas desila, komanduju iz daleka, s nekih velikih brda, iz rovova i tako dalje, preko motorola, preko raznih stanica, ne idu naprijed s vojskom. Nego njihovi jedini činovi koji su bili. Allah Đelšanu je opisuje tako, Simahum fi vujuhi min etharis suđud. Na njihovim licima su tragovi od seđde. To su jedini znakovi koje su oni imali i to su najbolji i najuzvišeniji znakovi. Dakle, mi želimo da govorimo o bedru, mada, braćo, mi nismo dostojni da govorimo o bedru. Jer mi smo daleko od te ketibe, muslimana i naša stvarnost je daleko od toga, ali želimo barem da izvučemo neke pouke. I ovo je samo jedna kapljica iz tog mora Rasula sallallahu alaihi ve sellem, i jedan red iz knjige koja ima na milijune stranica i samo jedan mali dio iz ogromne cijeline. Govorit ćemo dakle o Allahovoj pomoći na bedru. Imamo dvije skupine. Kako su mušici? Jer mi ove stvari znamo iz Sirije ali hoćemo iz određenih momenata, iz određen, da izvučemo pouke za nas, za naš život. Kako su mušici izišli iz Mekke na dan Bedra? Da se bore protiv Rasula sallallahu alejhi ve i ashaba. kako je bilo stanje muslimana kad su izišli iz Mekke kao muhadžiri u Medinu? Dakle, te dvije slike, ta dva prizora treba da nam budu na umu. Da bi sebi opojasni sliku muslimana i sliku mušrika. Allah dželle kaže: وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ Ne budite kao oni koji su izišli nadmeno da ih neko vidi iz svojih domova kao što je Abu Džehl izišao sa svojom vojskom da unište poslanika sallallahu sallam islam Ne budite kao oni. A šta kaže za muhađire koji su napustili, koji su pro... lil fuqara il muhajirin alladhina ukhriju min diyari kad govori Allah o, o ratnom plijenu kome on pripada pripada muhajirima koji su ukhriju min dijari, koji su protjerani iz svojih domova. Dakle, jedni su izišli, prva skupina izišla nadmeno, puna rija, puna sebe, puna kibura i želje da uništi Muhammeda sallallahu sallam i njegove sledbenike da ih poubijaju, makar im bili najbliži rod i da završe s tim. A druga skupina je ponizna pred Allahom Đalešanuhu, potrebna su iz svojih domova i izišli su nasilno, nisu izišli dobrovoljno. Dakle, to su stanja jednih i drugih prije bitke. A što se tiče bitke, Resul sallallahu alaihi ve sellem ima jedna predaja, ja bih skrenuo pažnju braćovu u razgovoru sa braćom ovom našim dajama, ima jedna stvar koja je vrlo interesantna za siru. Što ima jako dosta predaja koji su kod nas uobičajene, poznate, koriste se puno, međutim kad je u pitanju sira nema jasnog tahriđa ti hadisa da se zna tačno ko bilježi ili sahi ili da i tako dalje međutim zato ja upozoravam na sve ove predaje koje mi prenosimo i svi sira koji su napisani uzeli smo neke, neke predaje ali s rezervom ne znamo išli sahi ili nisu dakle želja nam je da skrenemo pažnju na tu stvar ima jedna predaja u siri da je Resul sallallahu alaihi wasallam kada je pred bitku kada je vidio skupinu muslimana i skupinu mušrika u kakvom su stanju i halu da je rekao da traži pomoć od Allaha što i kaže Allahumme innehum džijeun fe at'amuhum gospodaru oni su gladni pa i ti na hrani misleći na muslimane Allahumme innehum uratun faksuhum gospodaru oni su goli pa i ti odjeni Allahumme innehum hufatun fa ahmilhum gospodaru oni su bosi slabi pa i ti pomozi Dakle, to je stanje muslimana. Goli, bosi, slabašni, malobrojni, međutim, čvrstog oslonca na Allaha Đalešana i ubijeđeni u Allahu, u Allahu pomoć pobjedu. Na drugoj strani je Abu Džehl, doveo opremljenu vojsku, jaš je na konju, gordo, oholo, i čak, na, čak je naredio da se svaki dan zakolje po devet ili deset deva, pijančenje, muzika, pjevaljke, jer su bili ubijeđeni da je to kraj sa islamom, kraj sa Muhammed Islamom, njegovom davom, njegovom vjerom. Resul sallallahu alaihi ve sellem nije braćo rekao, i to je jedna od povuka koju smo ponavljali ovih dana, nije rekao ja sam Allahov poslanik i mi ćemo sigurno pobijediti Ebu Džahla, nego je uzeo sve uzroke. Pripremio je ono što je imao, pripremio je. I onda se oslanja na Allaha Đelešanu, upućuje njemu dovu i traže njega pomoć. I počela je bitka. Kako je počela bitka na Bedru? Prvi koji je izišao da se sukobi s muslimanima, znal neko kako se zvao taj čovjek? Kako se zvao čovjek koji je prvi izišao da da se suprostaje muslimanima koji je rekao tako mi Boga ja ću ili otići uništiti one njihove bunareve jer su muslimani imali bunar a zatrpali se ostale dok me ne ubiju ili dok ja ne izvršim svoj cilj dok ne osvojim taj bunar ili dok ga ne uništim taj čovjek zvao se Esved ibn Abdul Esed izišao je a prsa su bila puna mržnje prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem a pred njega izišao lav islama Hamza radijallahu ta'ala i tako ga žestoko pukao sabljom da mu je odma nogu jednu nogu odsjekao i on je pužući pužući želio da da dođe da ostvari svoj cilj pogledajte paganskog žara od mušrika nema nogi nema nogi ali on uporno hoće da dođe do tog bunara kako bi izvršio svoj zavjet i normalno prilazi mu Hamza i onda ga ubija prije nego što je uradio to. Dakle, izlazi Hamza, Amidža Allahov poslanika i vođa šehida, čovjek iz te ketibe koje Allah žano opisuje u suri Taube kad kaže la mesčidun usisale takva min evoli jevmin haku en takume fih fihi riđelun juhibbuna je kaže Allah dželle Đelešanuhu mesčit koji je sagrađen od prvog dana na takvaluku, na bogobojaznosti, preči je da u njemu obavljaš, obavljaš namaz. I kaže Allah dalje, u njemu su ljudi, muškarci. Fihi riđalun juhibbuna je tataharu. To su muškarci koji vole da se čiste. Vole da čiste svoju dušu od svega što, je, što, što ne valja i vole da čiste svoja tijela. Interesanto da Kur'an mnogo puta spominje te muškarčine, istinske, istinske mu'mine, istinske vjernike, kakvi su, kakvi su bili ashabi. Kad kaže Allah džanu, minel mu'minine riđelun, od vjernika, od mu'mina ima muškaraca. Allah džanu ne upotrebljava džabu ovaj izraz, riđel, muškarci, ili riđelun la tulhihim tiđaratun vala bejun an zikrillah. Muškarci, ne kaže ovdje mu'mini, nego muškarci koje ne sprečava trgovina da spomenju i veličaju Allaha Đalešanuhu. Dakle, to su muškarci, to su ljudi koji je odgojio poslanik sallallahu alaihi ve sellem i koji su sa njim zajedno vodili bitku protiv mušika. Postoji jedna predaja za koju se također ja ne znam je li ispra, je li sahil daji da će ovaj Esved ibn Abdul Esed biti prvi čovjek na sudnjem danu kome će biti data knjiga u lijevu ruku. Njegovih dijela u lijevu ruku što će mu najaviti konačnu propast i vječan boravak u džehennemu. Kada je počela posle toga bitka, izišao je Abu Džehl i sa njim trojica. Utbe ibn Rebija, Šejb ibn Rebija i Velid ibn Utbe. Pa je rekao Abu Džehl, o Muhammede, izvedi trojicu svojih da se sukobe s našom trojicom. Pogledajte, braće, sada ovdje kako postupa poslanik sallallahu alaihi sallam. Ensarije su već pristale. Pristale da iziđu s poslanikom sallallahu alaihi sallam u borbu. Nema više dvojbe. Međutim, željeli su da iziđu. Bile su izišla trojica Ensarija. Abdullah ibn Ravaha i još dvojica Ensarija su izišla se da se suprostave njima poslanik sa selem i povlači, kaže ne, ne vi, nećete vi, nego poziva koga? Poziva Hamzu, Aliju i Ubejdu ibn, ibn Harisa. Hamzu svoga Amidžu, Aliju Amidžića i također drugog Amidžića, sin poslaniku Amidže Ubejdu ibn, ibn Harisa. Najbliže svoje rođake. Njih poziva da oni iziđu na dvoboj. Ovo je vrhunac mudrosti. Nije pozvao nikog drugog, da bi ovi drugi mogli kazati zaštitio je svoje rođake. Njih je zaštitio i stavio je tamo negdje u pozadinu. Nego ovo je primjer svima nama, primjer istinske pravednosti i poziva ih da ustanu da krenu prema džennetu inša Allah koji je širok koliko nebesa i zemlja. Dakle, nema krvnih veza, nema srostva, nema plemstva, nema ništa od, od toga, nego iziđite u boj jer zaista je nagrad od Allaha Đelešanuhu velika. Pa je Hamza se sukobio sa Šejbom i ubio ga, Alija je usmrtio Allahom voljom vedredbom Velida ibn Utbeta, a Ubejd je bio ranjen i nakon toga su ga odnijeli ranjenog i spustio je dušu u krilu poslanika sallallahu alaihi ve sellem. U ovoj bici mušici su primijenili taktiku napadni pa se povuci. Međutim, Resul sallallahu alaihi ve sellem je primijenio drugu taktiku. Primijenio je taktiku čvrstog safa. Čvrst saf čija je glavna deviza bila ahadun ahad. Jedan je Allah. I nema jače devize od te i to je bila garancija inšala da će, da će uspjeti da će pobijediti mušrike Rasul sallallahu alejhi ve sellem se pouzdao onoga koji je podigao nebesa bez stubova pa je u trenutku bitke rekao gospodaru ispuni obećanje gospodaru ako ova danas skupina bude poražena neće ti imat ko činiti seđdu seđdu na zemlji to je danas ako umru ovi ako oni izginu to su jedini muslimani na zemlji danas nema istinskih muvahida osim njih osim ovih 13 ljudi i oni normalno koji su ostali, ostali u Medinu. Ako budu ovi poraženi, i ima dole se ne piše dobro. Pa je Allah Đalešanuhu poslao svoju pomoć i u suri Enfal kaže Auzu billahi mine šeitanir rajim Idh juhi rabbuke ilal melaiketi enni ma'akum fathabbitu alladhina amanu Kada je Allah što objavio melekima ja sam s vama pa učvrstite vjernike, učvrstite one koji vjeruju. Pogledajte ovog izrada, Allah što kaže ja sam s vama. Zamislite vojsku s kojom je Allah Đelešanu, s kojom je gospodar svjetova. Može li ta vojska izgubiti? Dakle, s tom vojskom nije bio Javier Solana, ni Clinton, ni, ni Aleksandar Veliki, ni bilo koji drugi vojskovođa, nego gospodar svjetova. Ja sam s vama. I u istinu, kako kaže Imam Kurtubi, to se ne odnosi samo na poslanika, sve se sahabe, nego neće se nikada kaže sukobiti ni jedna skupina muslimana protiv širka i protiv kufra, a da Allah neće poslati meleke u pomoć muslimanima i da Allah neće biti s njima. A Resul s.a.v. u svom hadisu kaže neće nastupiti sudnji dan dok se ne sukovite sa židovima. Tako da će i drvo i kamen govoriti o musliman, evo židova, ubiga. Neće biti poslanika. Ali muslimani će, normalna stvar, bit će Isala i Selam, bit će Mehdi, ali Dakle, to je dokaz da, da su meleki ili ketive meleka uvijek uz muslimane i da oni pomažu muslimane protiv mušrika. I to koga je Allah samo poslao? Ko je bio na čelu ketibe ovih meleka? Bio je Džibril. Allah Đelešanu je mogao poslati Mikaila, mogao je poslati Israfila, mogao je poslati bilo kojeg drugog meleka. Međutim, Allah je poslao Džibrila koga je Allah opisao kako? Innehu la kaulum rasulin kerim. ذي kuvatin inda ذي العرش مكين مطاع ثم amin dakle on je govori za Kur'an da je on govor plemenitog izaslanika dakle melek Džibril dostavlja objavu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem Allah za njega govori da je on posjednik snage i da on ima toliko i toliko krila da će on biti na čelu te ketibe meleka i šta se desilo kada je Džibril došao sa ostalim melekima na poprište borbe šta je prije toga bilo Iblis je došao u liku surake, jednog od mušika, i nagovarao ih da iziđu u borbu. Nagovara se bore. Međutim, kada je vidio Džibrila, kada su sablje počele da sjevaju, kada su glave počele da padaju, kada su ljudi počeli da gaze po krvi, kada zemlja počela da natapati krvlju, Iblis je vidio opasnost. Nije mogao da izdrži, da dočeka Meleka, Džibrila, koji je bio na čelu ove ketive Meleka, pa je rekao šta? فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِيَتَانِ نَكَسَ عَلَىٰ قِبَيْهِ وَقَالْ إِنِّي beri'um minkum inni ara ma la taraun inni akhafu Allah rabbal alamin kaže kada se sukobile dvije vojske onda iblis rekao šta ja se vas odričem u ljudskom liku je bio pa su ga upitali neki od njih kud bježiš kaže ja se vas odričem ja vidim ono što vi ne vidite ja se bojim Boga <laughs> sad se iblis boji Boga i bježi sa bojnog polja Šta se dalje desilo? U tom trenutku Bilal je vidio u Mejeta ibn Halefa, kod koga je on bio rob, koji ga je mučio, pa mu je prišao kad god je rekao je, tako mi Allaha, ako ovaj mušik ostane živ, neće biti dobro. Prišao mu je i ubio ga. Ima puno tih događaja koje bismo mogli izdvojiti i kasnije spomenuti pouke, ali želimo se zadržati na jednom koji je posebno interesantan i vezan je za omladinu. Dvojica mladića, dva dječaka, došli se Naufu i kazali su, Pokažam Ebu Džehla, gdje je on? Pa kaže, što će, što i pitate za Ebu Džehla? Kaže, pitamo zbog toga što smo se zavjetovali Allahu, jer ćemo ga ubiti, jer on mrzi Allahu poslanika i on želi da se bori protiv poslanika. Kako ćete ga vi ubiti? Šta vi imate? Ne možete ga vi ubiti? Kaj mi želimo da ga ubijemo. I kasnije su došli obo dvojica vukući glavu Allahovog neprijatelja. Dakle, pogled kako je Allah ponizio Ebu Džehla, ubila se ga ova dvojica Madića, Rasula sallallahu alaihi ve sellem, Kad bi sad upoređivali stanje omladine današnje muslimanske sa mladićima i sa omladinom Rasula sallallahu alaihi ve sellem vidjeli bi zaista veliku razliku. Ne samo s mladićima, sa djecom, dječacima, nego sa odraslim ljudima u nedostatku upute, umjesto istine, umjesto svjetla, pogledajte danas muslimani, da ne govorimo o nevjernicima, da ne govorimo o mušricima, gdje muslimanska omladina provodi svoj život? Gdje provodi svoju mladost? gdje troši, gdje troši svoj život. I umjesto razumnog ponašanja u islamu i uživanja sa islamom, vidimo omladinu potpuno izgubljenu, probušenih ušiju, probušenih noseva, po kafićima, uz muziku, uz razvrat i, ta, i, tako, dalje, i tako dalje, uz blud, zinaluk, krađe, noći provode, ne samo dakle dane, nego noći provode, provode na takav način. I pogledajte, ima još jedan ibret u ovome. Takve ljude danas, to je postala normalna stvar, takve ljude svi trpe i tu omladinu. I to im odobravaju. Kad govoriš sa roditeljima njihovim, kad pričaš s roditeljima takvim, vidjet da roditelji provode besane noći čekajući šta će se desiti njegovoj čerci ili njegovom sinu. Međutim, to je postala normalna stvar. Zašto? Ja bi sad ovdje nadovezao na ono što je govorio brat Halil vezano za, za Maruf da je maruf, ono što je Allah što rekao da je maruf, ono što je dobro, to je dobro, ono što je Allah rekao da je dobro. Ne ono što ljudi misle da je dobro. Jer pogledajte kako se može izopavati situacija. Kada, jer nekada dobro u očima ljudi može postati zlo. Ili obrnuto. Zlo u očima ljudi postane dobro. Evo dana, normalna stvar, normalna situacija. I droga, i alkohol, i prostitucija, i homoseksualizam. Čak se u državi jednoj, u našoj u ostalim državama, navodno i modernim civilizacijama, legalizuje homoseksualizam. I to niko ne kažnjava to mladinu. Nema nikakvih sankcija. Ništa se protiv toga ne poduzima. Međutim, kad ta omladina svati u kakvom je blatu, u kakvom je halu, i kad prihvati istinu, kad se vrati Allahu Đalašanuhu, pa umjesto kafane uzme mesčid, boravi u mesčidu, umjesto razvrata želi da živi normalan život, želi da živi čedno u braku, da izvršava Allah narave i tako dalje, od odmah su obilježeni. Protiv njih se diže kompletno društvo. Dakle, to je dokaz da ne možemo kazati da je dobro ono što narod kaje da je dobro. Ne možemo, vallaha. Danas kad vide bradonje, ljude s bradama, normalno, sređene, to je nenormalno. Kad vidi čovjeka, ofarbane glave u 16 boja, sminjušama ušima, to je normalno. I na njih niko ne obraća pažnju. A kad prihvate islam, kad krenu u mesčit i kad žele da se bore za Allahu, vjeru, za istinu, za pravdu, onda ih nazivaju ekstremistima, nazivaju fundamentalistima, nazivaju ovako ili onako. Zašto vraća to? Zato što smo mi izdali emanet. Zato što je ummet uništio svoje duše i pogazio ponos. I zato židovi mogu harati Palestinu, zato amerikanci mogu zametnu trap među muslimanima gdje god hoće. Zato Rusi mogu ubijati Čečene, postavljati raznorazne uslove i zato su muslimani Čečeni prepušteni sami sebi, njih nekoliko hiljada. Zato Srbi, Četnici i Ustaše mogu ubijati Bošnjake, silovat, protjerivat, raditi šta god hoće. Zato što mi nemamo ni odraslih ljudi koji su ni blizu na nivou ovih dječaka od 13 ili 14 godina iz vremena poslanika sallallahu alejhi ve sellem a da ne govorimo o velikim vođkama u islamu. To je pouka iz tog događaja koji se desio s tom dvojicom mladića, dvojicom dječaka, radijallahu ta'ala anhuma, koji su ubili Abu Džehla. Kada se bitka završila, poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, dakle, pobjedili su muslimani, bilo dosta zarobljenih, bilo 70 zarobljenih mušika, poslanik, sallallahu alaihi je poslao iza slanika da obraduje muslimane u Medini. Jer oni su čekali, šta se desiti muslimanima, malo ih, ovi se pripremili, tako izišli nadmeno joholo, stoliko vojnika, s takvim naoružanjem, očekivali su s neizvjesno što se desiti. I došao i stigo je Haber, radosna vijest, o prvoj pobjedi muslimana. Muslimani se radovali. Kada je došao poslanik sa veselem, ko je izišao pred njega? Izišli su židovi, koji su bili puni mržnje zbog toga što se to desilo. Jer su oni očekivali, oni se neće sukoviti, ali su očekivali da će mušici te muslimane i gotovo, završeno s tim. Izišli su pred poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekli su mu: "Nemoj se Muhammede puno radovat. Što te raduje to što si porazio nespretnjakoviće i nesposobnu vojsku? Da li ste se s nama sukobili ili kad se s nama sukobite, vidjećete što je rat i što je borba i što su pravi vojnici. Allah dželle Đelešanuhu odgovara im Kul lilladine kafaru satuglabuna tuglebune tuhsharuna tuhšarune ila džehennemo bi'sal mihad reci nevjernicima, reci židovima, bit ćete poraženi i u džehennemu okupljeni, a ružno je to boravište. U džehennemu okupljeni svojim mušicima koji su, bit ćete poraženi kao oni i bit ćete s njima zajedno okupljeni u džehennemu. A to je zaista ružno boravište. I ovi ljudi su, ova prva generacija bili uz Allaha pa je Allah bio uz njih. I znali su za Allaha pa je Allah znao za njih. Čuvali su emanet, čuvali su objavu Allah Đelešanuhi je pomogao i radili su po toj objavi, pokoravali se poslaniku sallallahu alejhi ve wasallam. To je bilo ukratko o bitci, sada bi samo ja spomenuo još nekoliko pouka iz ove bitke, iz knjige Hadal Habib, ja muhib, od Abu Bakra al-đezairija. On je zaista po redu neke stvari vrlo dobro i na kraju svake lekcije spominje određene pouke. Ukratko, prva stvar i prva pouka koju možemo izvući iz ovoga, dakle kad budemo čitali o bitci na bedru, jeste Allahov zakon, sunnatullah, da se kazna ili grijeh koji neko počini, da se uzvraća istom mjerom. Muslimani su protjerani iz Mekke. Što su htjeli da učine s tom karavanom, ni nikakav zulum, ni nikakvo nasilje, nego je to pravda. To je propis Islama. Dalje, druga stvar, uzimanje islamskog principa i njegova primjena u praksi A taj princip je Allah što objavio u Kur'anu kada je rekao Uzine li ladine yuqatiluna bi ennehum zulimu wa inna Allahe ala nasrihim laqadir Dozvoljava se borba onima kojima je zulum učinjen jer Allah je zaista moćan da ih pomogne. Sljedeća stvar, propisivanje šure. Od strane Allaha Đelešanuhu, dogovornog vijeća, gdje se muslimani dogovaraju i ovo je vađib među muslimanima, Resul sallallahu alaihi ve sellem nije htio sam da riješi to. Pogledajte kako okuplja i kako nas uči kako treba da se dogovaramo o svim pitanjima, a posebno o važnijim pitanjima koja su od opstanka nas, našeg džemata, našeg pokreta. Dakle, nije htio sam da iziđe na bedr i da on predloži, mada mu je Allah ukazao na pobjedu. Jedno od dvoje će dobiti, ili karavanu ili bitku. Ali on okuplja sahabe s njima se savite da vidi njihovo mišljenje, što oni misle o tom. Dalje, iz ovoga možemo zaključiti, izvući pouku o obaveznosti čuvanja ugovora. O kakvim se ugovorima radi? O ugovorima sa ensarijama. Poslani sa vselem, kad je sklapao s njim ugovor, dakle nije tražio učestvoju u bici, osim u Medini ako budu napadnuti. I nudi im sada to. Traži njihovu riječ da vide, hoće se taj ugovor promijeniti ili neće. Da su oni rekli, nećemo izići u bunt, poslani sa vselem poštovo to ugovor. Pošteno je bilo od njih. Mi ne izlazimo dok ne budemo napadnuti u Medini. Tako smo se dogovorili, tako smo potpisali, potpisali ugovor i na to smo se zakljeli. Dalje, dozvola, iz ovoga vidimo, dozvola po islamu korištenje određenih simbola ili varke, varke u ratu. Nismo spomenuli taj slučaj, ali znamo o čemu se radi. Kada je poslanik sa Veselem izišao sa Ebu Bekrom u izvidnicu, sreli onoga mladića, kojega su Kurejšije poslale, da vide gdje je poslanik sa Veselem, pa je on pitao za Kurejšije gdje su, kaj, pa je poslanik rekao, kaže ti, ko si ti, pa ćemo mi tebi kaže sigurno ko smo mi. Pa je on rekao, ja sam poslat od Kurejša, ja sam taj i taj. A poslanik, kad je njih pitao, kad su informaciju, pita on poslanika, ko ste vi? Pa mi smo od vode. Mi smo od vode. <laughs> dakle, dozvoljeno je u takvim situacijama koristi prevaru, jer kako je poslanik sallam, rat je varka. Dalje, znamo da se u toku bitke desilo nekoliko stvari koji su očiti znakovi poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kada je Ukaš ibn Muhsin slomio sablju došao je poslaniku sa veselim i kao, ja Rasulallah, ja sam slomio, slomio sablju, nemam čime da se borim. Rasul sa veselim dao mu je štab, kaj ide, bori se s ovim. I on je uzeo štab, kad ga je uzeo i sukao ga, htio da udari, udari mušike, on je postao sjajna sablja kojom je ubio mušike, dakle taj štab se pretvorio u sablju. Allah što ga pretvorio u sablju kao što je pretvorio Musa u štab u zmiju. I s tom sabljom, tu sablju se sahabi kasnije zvali, al aun, pomoć. Dakle, očita pomoć od strane Allaha Đelešanhu velikom islamskom borcu u kašu i s njom je preselio ne u toj bici nego ubio je mušike u toj bici na bedru i kasnije se borio samo s tom sabljom i s njom je preselio u bici protiv Murtijeda poslije smrti poslanika sallallahu alaihi ve sellem što je očiti dokaz i znak odnosno muđiza ajet o poslanstvu Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem sljedeća pouka iz ovoga iz bitke na bedru koju možemo izvući jeste pravilo i načelo u islamu da nema ljubavi i nema prijateljstva sa kjafirima i sa mušricima. Nema ljubavi, makar bili otac, majka, najbliža rodbina. Znamo da je Omer ubio svoga dajđu. E, mnogi ashabi su ubijali svoje bliže rođake. Zbog čega? Zato što su suprostavili islamu. Islam je najuzvišeniji princip. On je iznad svega. To je Allahova vjera. I onaj ko neće da ide tim putem, ko se poslaniku ne pokorava, putem njega se bori i s njim se neprijateljuje u ime Allaha Želešanuhu makoliko po krvnom srosu bio nama blizak. Dalje vidimo isto tako muđizu poslanika sa veselem nakon njegove dove slanje Meleka i njihovo učestvovanje u bici. Kad je Abbas bio zarobljen u toj bici, Amidža poslanika sa veselem, jedan od ashaba je rekao ja sam ga zarobio. Šta je Abbas rekao? Nisi vala nego me je zarobio jedan izrazito lijep čelav mladić koji ne vidim u vašoj vojsci. Nikad nisam dotad vidio tako lijepog mladića, a nema ga u vašim safovima. Dakle, to je dokaz da su meleki direktno učestvovali u toj bitci. Dalje, takođe, Allah obećanje poslaniku, sallallahu alaihi sellem u suri Hijr, još dok su bili u Mekki, kad su se sa njim izigravali, kad su ga ismijavali, Allah Đelešanu objavljuje ajet prije te bitke Inna kefejna kel mustahzi'in Mi smo ti dosta, ili mi ćemo te pomoći protiv onih koji se smijavaju s tobom. Oni će sigurno biti poraženi. I taj dan padaju svi glavari širka, sve vođe širka ili većina njih na bedru. Allah dželle i uništava, i ispunjava svoje obećanje prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Sljedeća pouka, braćo, jeste. Znamo da se na bedru desio nesporazum oko ratnog plijena. Kako podijeliti ratni plijen? I došlo do malih nesporazuma među ashabima. I ashabi se s tim složili. I ovo je dokaz i pouka za nas da u svim sporovima, ma kako oni bili mali ili veliki, u svim sporovima, ako smo iskreni prema Allahu Đelešanu i njegovom poslaniku, sallam, da se vratimo Kur'anu i sunnetu. Kad god između nas izbije nesporazum, a toga će biti stalno, mi nismo veliki. Kad gledamo život ashaba i čak iz, iz najvećih fitnijih koji su događaju među ashabima, mi moramo izmući pouku. To je dokaz da su oni ljudi. Da su oni prije svega ljudi. Ali šta, šta ih štiti, šta brani to, šta sprečava da se, da se ta fitna ne proširi i da se ne pocijepa muslimanski sav? Iman, imanska veza i vraćanje Kur'anu i sunnetu. Koliko je puta onaj džahilijetski žar progovorio u njima? Kad dolazi onaj židov, pa posjeća na dan Buasa, pa posjeća na dan bitke Ensarije, onaj Hazređ, Ashabi iz Hazređa iz Evsa, posjećaj na to i sukuju sablje, hoće da se bore. Međutim, kada je poslani sebe, znači se vratu džahilijet, ja s vama vraćaju se. Može se desiti greška, ali brzo se vraća opet u kolo tečinu. Dakle, može do svađi, do nesporazuma, ali vra... ovo je princip, vallaha, vrlo bitan. Ova šura koju smo spomenuli na početku je ovaj princip vraćanja Kur'anu i sunnetu. Nemoj svoje lično ubacivati. Nemoj. Kad ti se kaže, rekao je Allaho poslanik sa ove sele, ima ti sada da Ne ima ti sada da dodaješ. Nemoj svoj razum uključivati i posebno nemoj svoju strast. Jer to je dokaz i to je znak zabude i znak neuzubillahi nifaka. Dalje, jedna od pouka jeste vrijednost Omera radijallahu ta'ala. U čemu? Kada su zarobljeni mušici, njih 70, Resul sa vaselem ni tada neće da odstupi od pravila šure i dogovora. I pita sahabe šta bi bilo najbolje da učinimo s njima, sa zarobljenicima. Pa Ebu Bek kaže, ne, ja ih ne bih ubijao. Ja ih ne bih ubijao, nego bi uradio tako i tako. Znamo šta je posle toga uradio. Kaže Omer, ne. Danas treba da se pokaže al-vala al-bara. Ljubav i mržnja ime Allaha Đalešanu. Da u našim srcima ne ostane ni trunke sumnje u to da, da ti voliš njega zato što ti je nešto u srodstvu, a on mušik. Nego da ih svi poubija. Sve poubija. Resul sa sam se nije složio s tim. Složio se s mišljenje u Bekra i tako i postupio. Međutim, Allah Đalešanu objavljuje ajet. Ma kana nebijan yakuna lahu asra hatta yufhina fil ard. Nije dozvoljeno poslaniku da uzima roblje dok ne izvojuje pobjedu na zemlji. Allah žena potvrđuje mišljenje Omera ispravno. I ulema se razilaze oko toga kažu da je više puta Allah objavom potvrdio, potvrdio mišljenje stav, stav Omera, kao što je stav o pokrivanju žena ovdje na bedru i tako dalje, mnogim drugim situacijama. I kaže Rasul Sasan posle toga, tako mi Allaha, da je Allah poslao kaznu na nas zbog onoga što smo uradili, svi bi bili kažnjeni osim Omera, jer je on najispravnije postupio i nudio, nudio najbolje rješenje. Dakle, to bilo te pouke koje sam, koje sam ja odabrao iz ove bitke na Bedru. Molim Allah žanu da se koristimo od ovoga i da ovo nađemo, inša Allah, na vagi dobrih dijela na sudnjem danu, a da prije toga primjenimo ova pravila i ove pouke u našim, u našim životima. Jazakumullahi, subhanakallahu.